Zidmin enpresak bilatze baimen bat eh, pausatua du, urrea atxe maitea delarik elburua, irurteren dako baimen alitaike, eunta 6 kilometro karratu argalizazkenak, eh, erriak eh, aipatzeko, eh, ainoa, kambo, espeleta, haltsu, itxasu, jatsu, lagesoro, senpere, sarazuraide, eta ustaritze, eta hortaz mintzatzeko goizuntan Xabi Betelu, stop min elkartekoa, egunon? Egunon. Bilatze baimen batea, ipatu dugu, zer egan nahi du baimen horrek, ez da bere ala mehatze baten ezartzea, da ugea bilatzea justu? Bai, hori, hori sebera, horre, etoriko dira tresnea batzuekin, hor deitzen dena frantzesez de forrez, eta horrekin, eh, sekatu dute solan, ze uh, azpieran bada ugea, edo besterik, zeta ez da baizik ugerentza, da ugea eta frantzesez asimile, beste produktu batzu sekatzen aldituzte ere, eh, dutena hor uh, uh, pixkat balio joxa, Eta ara, or, lehenik zilo tipi batzu eginen dituzte hasteko, aste, baina uh, eh, ziloak hasten badira egiten, badute kasik baimena gero urra ateratzeko. Mm -hmm. Antena erraiten uh, lurreko, lurreko geruza, zonbait zentimetrotik uh, barna, ez da gehiago jabearena, baina eh, estatuarena da? Bai, uh, kasik uste dut, dela laro eta amak zentimetrolako zeit, uh, fitesko ez da gehiago uh, zure lura, estatuarena da. Uh, Frantzian hola da legea, uh, amaiketan ez, Ameriketan zure lura lura da, eta iten alduzu zure petroloa eta nahi duzuna, baina uh, Frantzian estatuarena da, uh, sola. Uh, mhm. eh, argitzu iriart urruti, kanboko haute txea, horrei eh, eh, gure ganat jintzira, estudioan sartu zira, egunon, lehenik? Egunon. Eta, bai, zurekin ere, dugu, aipatzen proiektu hori, Gana du bilaketak eh, hasten balire, ba, haimen hori eh, emana balitz, eh, nun hain egin litaizkela bilaketa horiek eh, aipatu dugun ere moan, hainua eh, kanbo eta ez dut behiz eganen eh, egien zerrenda, baina hor nun nahi egin lita izke? Uh, segur, horrek ez dakit jendeko hartzen direnez, baina uh, baina hori uh, balima dute, uh, Derretxoz badute eh, baimena gero eh, zehazki egiteko eta lor guziak funditzeko. Mm -hmm. e, nahi du, e, nor nahiren luja hartu izaiten aldela, miaketak egiteko? Nor nahirena. Mm -hmm. Xabi Betelu, aipatzen du, stop minak, hainitz, laborantxariek ahelezazken uh, kalteak, horik dira ahiskoa ondinak laborantxaren dako? Bai, ez eta laborantza egiteko behar da lura, eta urra sekatzen marin badute, lura kentzen dute, urra baztertzeko hori ongi urartu behar da, eta zilatuko dute lura animalesko zilo bat in behar dute, dira, die frantzian, holako, eh, um, eh, ikerzketak dira, demina azielu behar daitzen da. Eta hor, animaleko zulu bat egiten dute, eta pixkanaka jausten dira, urra kentzeko, eta sekatzen dute, nundik urra eh, etortzen den luratik. Eta hor, behar dituzte, Eh, hektaroak eta hektaroak kendu uh, lurra baztertzeko, urrea ateratzeko. Eta jodian eh, lurrez ez barin bada gehiago, ez da laboratzarik egin, bate. Mm -hmm. e, lurra kentziaz gaine produktu kimiko batzu edo baliatzen dira olako prozeduretan? Badira, badira ezagutzen dira bi, proiekt, bi manera urra kentzeko solatikan. Bat da uh, eta lurra baztertzeko ura baliatzen da eta tresna berezi batzuekin uh, eh, baztertzen da poliki urrea, eh, nola zurra biziki pizua denez, uh, lurra baino, uh, badute tresna berezi bat horik entzeko, eta normalki ez dute produkturik baliatzen, normalki baizik, eta batzutan urra gordetua da harian, eta hor, Uh, Bar da produktu bat, eh, cyanur delakoa edo merkur, Eh, eh, urrak entzeko. Eta hori kutsadura animalekoak eh, emaiten ditu. Baita ez bada ez badute produkturik baliatzen, ur hainitz baliatzen dute, ura mm atope behar dute uh, eh, lura garbitzeko, eta ura gero berriz garbitzeko argunt zeila da. Hordian, uh, ura ukanen du loia uh, nahasia eh, lurarekin, eta ur zikin hori berriz botatzen dute, rekara eh, nahiz eta entxatuz baztertza biziki zeila da garbitzea. Ah, aipatzen dugu proiektu hori, esakitzen dugu uh, zuek Zuekin, jandugu goita sei, eunta eh, goita sei kilometro karratu ahlez azken uh, eh, dela hor galdegina dena uh, eh, argitzu iriart urruti ziak uh, autotxi bezala nola jakinean izan ziste proiektu oztaz nola jakinean emanak izan ziste uh, ebe gu uh, jakinean izan gira uh, prentsatik jende guzak bezala hauza ez digu fitxik uh, aipatu eta mintzatu nizen gero bere asontoa batekin, berak ere ez, bez eran nahi du, berak duela erabaki hartzia, eh, eraitia uh, avi euh, tre reserve hori. Ah. Ez du ez erran ez bai, manen avi tre Bai, hor, um, joan den eh, udazkenean, eh, eman dituzte beren iritziak, beti oh, ezkorrak izan dira. Hmm. Ehm, hor senditzen da, eh, oposizio... Ba, oposizione oso bat proiektoren kontra? Uh, senditzen da, Hala ere, eh, ez dira, uh, adibidez, eh, nik egin ditut lau bilkur publi, afa, hiru egin ditut, eta hiru, hiru horietan, etzen hausapez bat ere. Salbu batekit bazela uh, saraka eta ainoakoa. Horiek antziren, baina uh, usta izan itxasun eta kanbon ez dugu ikusi hau zapez bat ere. Eta kanbon etzen ere um, <clears throat> erriko etxetik baziren bakarri gu lauak uh, abertzale uh, opozizionekoak. Mm -hmm. E, egan berda, uh, um, baimen hori azkenan ez dute erriko etxeak eh, erabakiko? Eh, nun hartuko da hartuko da erabakia, jetiko bai edo ez miatzen alduzue? Erabakia hartuko da, ekonomiako ministeroak du hartuko. Prefetak ere errandu eh, eza, eh, laborantxako ministerioak ere errandu eza, baina azken finean bakarrik makronek du eh, erranen bai edo ez. Mhm. Pentsa ditaike, beraz, eh, laborantxa ministerizak eza errandu zu, ha? Ba. beste egiturak, entzinekoak, bez, pentsa ditaike ez dela pasako proiektua? hori ez dakigu. Uh, badakit uh, eh, Bretainan ere hasia direla, jakinez zango jendeak ere kontra direla, baina hasia dira hala ere. Beaz, uh, badakigu bakarrik Sudmin horrek, entrepresa horrek, randuela uh, senditzen bali madute jendeak uh, ahunt kontra direla bali malita mugimendu bat hemen tokian berian hor berba gibelerat eginen dutela, baina uh, voilà, Bretainan ere kontra ziren, alaike hasia dira. Mobilizazioak ez dira azkartu han? Mobi... Berdela diendia mobilizatu benen? Bala, me gio ez dakik gusu zen, zenta ere ez du fitzik erten, nahi bozu guk eh, gauza batzuk kaderi buruz, eh, kaderi esker, nahi bozu. Baina eh, gia da prentsan, nazio, frantziako prentsan ez dela entzuten, ez egertatzen den han. Uh, mhm. eh, webgunen eh, webgunean eh, ikusi, ikusi dugunaz Aipatzen dute tokiko enpresekin uh, lanean aritzea Horro dela gogo bat hortan Badira tokian tokiko ere interes batzu proiektu hori egin dadin Edo Zuidminen adabakarrik interesa Hori ez dakigu, hori dira hipotesiak ere Zenta segur da uh, mugituko dituzte tonak eta tonak lur eta harri Zer eginen dute gero harri horietaz jakinez ahi horik uh, eh, kutsatiak izanen direla, arzenik, uh, eh, zianur edo merkuroarekin. Bon, badira hemen uh, bizpairu entrepresa nagusi, uh, horiek eta lantzen dituztenak, ez dakigu badire dituztenez manak horiekin edo... Uh, eta jo zer ginen dute lur kutsatu horiekin, gure bideetan ezariko, ez dakit. Mhm. Eh, Xabi uh, eh, Betelu, eh, berriz uh, eh, zudminen joanaz, horiek uh, dute teknika, teknika ez garbiak, baina uh, ez zain ingurumen arendako ere baliatzen aldirela, uh, ze komunikazio da hori bakarrik edo? Bai, komunikazio handia egiten dute. Uh, egia erran, produktuak ez balin badituzte baliatzen, guretako ez da kutsarik izaiten ahal, barba, baina izanen da, zeta lur hori eh, garbitzeko, uh, urrea sekatzeko, behar da, ura ainitz, eh, hori uh, dut, baina ura ainitz, hainitz behar da garbitzeko. eta ura ainitz hori kutsatua izan delarik, zeta lurran, bo, bada lurraz, bai, baina badira beste produktuak uh, izaiten aldira, uh, azpian, uh, de fosfat edo lako zait, E, eta hori kutsatzen du ere ura, e, izanen da kutsadura bat, eta ura hori biziki zeirada garbitzea gero. Eh, eh, edateko ura izaiteko edo eh, berriz errekara botatzeko. Ordian eh, arrisko handiena da, eh, erreka izaita marroia beti eh, kutsatua, eta gero eh, ibaiara joanen da, eta gero itxasorat, hori egan nahi du, ere turismoaren zat, arrigarria izanen dela, eta nor bainatuko da gure ondartzetan, eta ura kutsatua bali da berriz. Mm -hmm. um, Ostean erraiten zinuan, uh, baimen bat onartzen delarik, gero kasik auto automatikoki ustiatze baimena ere uh, eh, eldu dela segidan. Horrek gana du, e, expropriazioak ondotik uh, pentsatzen aldirela? Ah, eta bai, eta bai, eta urra segatzen marin badute eta eh, aurkitzen marin badute solan uh, urrea uh, estatua biziki uh, frantziako estatua biziki interesatua izanen da hori petrola bezala da eh? Za, zure lurra ez da geago zurea eta hor izpropresianoa izanen duzu eta baimena ba, ukanen dute erreski uh, eh, urreak entzeko mm. Stop min, elkarte bat muntatu da, zu hortako kide zira. Elkarte hori norko osatzen du, nola sortu da? e, idea sortu da e, itxasuko gazteekin gehienik, eta itxasun da e, hor e, begi guztiak itzuriak, ez denolaz e, erromaniak hor izan ziren duela 2000 orte kasik urreak entzen, eta gero egin dituzte bikurak kad lehen inguruan, eta kadekin aipatua izan dute, eta hori stop min hori sortzea, eta haiekin izan izan alemanetan eta stominean izere, eh, zeren eta be, ara, ez dugun nahi proiektu hori hain eta hor behar dugu diendeak eh, guri inguruan mugitu, Uh, proiektu hori nahuka egiteko. Mhm. Elkarteak alde batetik, bide ofiziala edo bide instituzionala gehiago, uh, gitzu hartu guti, aldetik, bada zerbait mugitzen ari dena, eginen dira <clears throat> galdeak gorago iganarazi edo? Eh, ez dugu, eh, ni erri elkargoan niz, uh, janik aipatia dugu, afa aipatia dugu, uh, giren kideak, Pierre Zoraitzekin, eta uh, ukandugu uh, ez da bait pitipi bat, uh, gehienak kontra, me bon, horien lana egina zutela, uh, bakotsak beren hirriko etxetan, uh, mehoren txatuko gira ere emozione bat pasaraztia. Mm. Et, eta gorago diputatuen uh, ganik edo bat duzu susten Azken, euh, bilkuran uh, gomitatea ginoen ere uh, Frederik Espainiak, bon, entzian etortzenan, jakin handa eta jakin handa eta um, stopinek ere euh, izan da ikusteat uh, Berak ere, errandu uh, eh, urubiletik segitzen duela afera, eta behaz, uh, voilà. bon, bat ditugu harremanak ikusiko, guai guaitatzen dugu uh, hori... Uh, Uh, Macronen erantzuna. Mm. Agitxu iriartuko eta xabi betelu, uh, elgar agurtu haitzin, uh, orai, segida, nola ikusten duzu ez, zer dira ondoko etapak? Ba, Zein du behar da zeiten duten, hor uh, Zudmineko uh, um, lehen dakaria kari da itzultzen Euskar bere uh, bostza edegarekin erraiteko, ez dela proiektu garbi bat eta izanen dela ez dakitzer eta gu izan behar gira biziki um, argi horri buruz, erraiteko diendei kasu emaitea, eta ez dela proiektu garbi bat bate, eta lurralde behintzat hartua, uh, eh, betidako galdua izanen da, hori da, eh, buruan sartu behar dena, eh, animaleko zuloak inbar dituzte, uh, urrea sekatzeko, izan behar gira hor argi haien inguruan, ikusteko zaiten dute, erantzunak entzun, eta diendea mugiarazi. Mm. Zuretako ondoko bai, horatxak? be ondoko urratsak be hor eh, adiegunen gira nahi bozu, be nahi, nik nahi nuke alaike azpimaratu eh, eh, proiektu horrek uraren partetik landiera handiak badirela. kutsatuko ditu urak, ez bakarrik hemengo biztalentzat, baina ere uh, kostaldeko biztalentzat, zenta han edaten dute hemendik heldu den ura. Eta kutsata, kutsatia balimada horiek ere edanen dute urori. Eta badakigu... Uh, Uh, izan da karkasoneko onduan, eh, izan zen proiektu lako bat, duela hama bost urte hetxea da, eta bada hama bost urte jendek debekatua zaiela, edatia hango gura, eta horien barazkiak jatia. Berda jakin ere uh, eh, jendek uste dute ainitz lan ekarriko duela hori, mainan ez, han baziren hama bost pertsuna lanianari, uh, tokikoak bost ziren bakarrik, eta horietarik lau jadanik uh, hiladira sangriarekin. Beaz hori da ere lan handia Mm. Beraz, eh, gero ez eh, hain argia, orkesten eh, daukuzuen argitzu eta Xabi Betero, beraz kamoko autetxi eta stop mineko uh, kidea, mila esker gurekin izanik goizuntan, eta bestaldi bat arte.